وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان رب rabbaka hakimun alim. Na hizo ndizo hoja zetu tulizompa Ibrahim kuhojiana na watu wake. Tunamnyanyua kwa vyeo tumtakaye. Hakika Mola mlezi wako ni mwenye hikma na mwenye ujuzi. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون wakadhalika najzi muhsinin, na tukamtunukia Ishaq na Yakub kila mmoja wao tulimwongoa na Nuhu tulimwongoa kabla na katika kizazi chake tulimwongoa Daud na Suleiman na Ayub na Yusuf na Musa na Harun na hivi ndivyo tunavyowalipa wafanya wema wa Zakaria wa Yahya wa وعيسى والياس كل من الصالحين na Zakaria na Yahya na Isa na Ilyas wote walikuwa miongoni mwa watu wema وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضل فضلنا على العالمين na Ismail na Aliasa na Yunus na Lut na wote tuliwafadhilisha juu ya walimwengu wote ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم wajtabainahum wahadainahum ila siratin mustaqim, na kutokana na baba zao na vizazi vyao na ndugu zao na tukawateua na tukawaongoa kwenye njia iliyonyoka Dhalika hudallahi yahdi يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون hiyo ni hidaya ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo humhidi amtakaye katika waja wake na lau wangelimshirikisha yangeliwaharibikia waliokuwa wakiyatenda ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in يكفر بها هؤلاء faqad وكل وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين hao ndiyo tuliowapa vitabu na hukumu na unabii ikiwa hawa watayakataa hayo basi tumekwisha yawakilisha kwa watu wasioyakataa أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين au ndiyo ambao Mwenyezi Mungu amewaahidi basi fuata hidaya yao sema mimi sikuombeni ujira haya hayakuwa ila ni mawaidha kwa walimwengu wote Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na hiyo hoja kubwa ya ungu wetu na umoja wetu tulimpa Ibrahim aisimamishe kupambana na watu wake Naye kwa hiyo akatukuka juu yao. Na mtindo wetu kwa waja wetu ni kuwa tunamnyanyua madaraja kwa ujuzi na hikma tumpendaye katika wao. Hakika Mola mlezi wako ewe nabii ni mwenye hikma, huweka kila kitu pahala pake. Ni mwenye kuwajua wepi wanastahiki kutukuzwa na wepi hawastahiki. Na sisi tulimpa Ibrahim, Ishaq na Yakub bin Ishaq na tukamwezesha kila mmoja wao kufikia haki na kheri kama baba yao. Na kabla yake tulimwezesha Nuhu hivyo hivyo na tukamwongoa katika wazao wa Nuhu, Daud na Suleiman na Ayub na Yusuf na Musa na Harun kama tulivyowalipa hawa tunawalipa wafanya wema kwa wanavyostahiki. Na tuliwaongoa Zakaria na Yahya na Isa na Elias kila mmoja wao katika hawa ni miongoni mwa waja wetu waliowema. Na tuliwaahidi Ismail na Aliasa na Yunus na Lut na tukawafadhilisha kila mmoja wa hawa wote kushinda walimwengu wote wa zama zao kwa kuwapa uongofu na unabii. Na tuliwateua baadhi ya mababa wa hao na dhuria zao na ndugu zao na tukawahitari wao na tukawawezesha waifuate njia isiyokwenda upogo. Hiyo ndiyo taufiki kubwa walioipata watu hawa. Nayo ni taufiki au wezesho iliyotokana na Mwenyezi Mungu ambayo humwafikia yani humwezesha amtakaye katika waja wake. Na lau wangelishiriki watu hawa waliohitariwa zingelipotea amali zao za kheri zote walizozifanya na wasingelipata thawabu. Hao ndiyo tuliowapa vitabu vilivyoteremshwa na elimu zenye manufaa na utukufu wa unabii. Na washirikina wa maka wakiyapinga mambo haya matatu, basi wamekwisha ahidiwa watu wengine wasioyakataa haya wayachunge na wanafirike kwayo. Hao ndiyo Mwenyezi Mungu amewawezesha kuishika njia ya haki na kheri. Basi nyinyi wafuateni hao katika mambo waliowafikiana kwayo. Nayo ni mambo ya misingi ya dini na misingi ya mwendo mwema wala msifuati njia nyingine isiyokuwa yao. Ewe nabii, waambie watu wako kama wao hawa walivyowaambia watu wao. Sitaki kwenu ujira kwa ajili ya kulifikisha neno la Mwenyezi Mungu. Hii Qur'an si chochote ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote, wala sina lengo mimi ila kuwa nyinyi mnafirike na hii Qur'ani.